soyayyar da yake wa kasin ta koma kanta kullum da daddare zai aiko mata da tsiranta da fura da safe ya bata kuɗi ya ce idan tana buƙatar wani abu ta siyo ga kuɗin da kasin ya ban mata wata rana ma inna ni ce ke aiko mata da abinci ko ɗan waken da take yi na siyarwa matsalar safiya ɗaya kewar kasin da take damunta yanzu watansa uku cif safiya na lissafi duk da ta samu saƙon ban haƙuri da ya aiko wani yaro ya zo ya gaya mata tare da mayuka da tare har da kuɗi ranar da kasan ya cika wata uku da kwana goma sha biyar safiya na tsakar gidanta tare da gambo hasana da kuma mai kuɗi suna carafke ba riga a jikinta ta ɗaura zani har iya kirjinta fatar ta ta wani irin haske sosai ta haɗa gumi suna ta wata su kasan ya sallama shi ta wurga tsakuwar ya carafken sama ta ɗaga idanta kawai sai ta ga kasan tsaye na kallonta yana murmushi don haka sai ta sauri ta ajiye ta ruga zuwa ɗakinta ta fada kan karamin garanta na karfe ta dafe kirji tana dariyar farin ciki da yar fargaba a kasan zuciyarta kasum ya dubi su gamba yace kin yi sallah kuwa yake ta ki haka hasana ta ce ni dai nayi gamba ta ce ne safiya ce kawai ta yi hasana ta ce ba gara ni ba ai ina yi ke yaushe rabanki da sallan ma kasum ya ce ya isa ka ku tashi ku je ku yi sallah duk wanda ake bin bashin sallah ya rama ku zo nan na ba ku tsaraba suka ce to suka mike suna mura suna fita kasum ya shiga ɗakin har lokacin safiya na kan gado tana jin motsin shigowar kasum ta tura fuskar ta cikin fulo tana jin kunya kasum ya zauna a gefen gada safe safe kenan yanzu ki har kin manta da abin da na gaya miki na fi son ki bambanta da matan da ke cikin gidan nan yanzu ina amfanin zaman ki haka bari ni da na so na ganki cikin tsafta da kwalliya kin zauna kina ta wasa gida kata kata ke ma din baki kintsa kanki ba safiya ta dan buɗe fuskarta ai ban san zaka dawo yau ba kasim ya ce ai ita tsafta ba sai ina nan zaki dinga yi ba ko ina nan ko ba na nan ina so ta zame miki jiki sukan ne suka shigo da gudu mun zo karɓar tsaraba ya kalle su kawai dan ya san idan zai shekara yana cewa su dinga nutsuwa ba za su ci ba ƙarshe ma su faɗa iyayensu ya dame su da faɗa su kare masu tas ya sauke a jin zuciya ya janyo da kasa a tamfati ya dinko kowace riga da zani ɗan kwali sai iyayensu ɗan kwali mai disko da takalmi silifas kowace ya kamata mai kuɗi ce ta samu cewa madalla lamun gode amma gamba da hasana fita su kai da gudu kawai suna murna safiya ta ɗebo ruwa a randarta mai sanyi ta ajiye a gaban kasa ya dube ta ce safiya komai ya fita daga kaina ganin gidan na a hargitse ba zan iya shan ruwan ba zan je su talle babban wansa wanda shine da a inda suke yanzu da za a bikin kasim ne ya tashi ya koma ɗaya gidan da matar ƙaninsa suke ciki ya ce kasim ɗin ya zauna a cikin gidan nasu hakan ya yi wa malam isa ku daɗi domin shi ma ya fi son kasim da a kusa da shi kasim na fita safiya ta dafe kumatinta da hannuwanta ko tsefe kanta da ya tsufa ba ta yi ba wanda saboda tsufa har ba iya ganin tsagar kitsa ko kuma share tsakar gidan da ya cika da ganyen bishiyar dalbejiya da kayan ceci ta dauko abin tsifar kai sai ta aje dan ta san za ta ɗauki lokaci kafin ta gama ta ne kawai tsaf tunda shi ma ba shigarsa take ba da rana in dai ba ruwa ake ba ba ta shiga ta zauna kuma tana share shi ta gyara gadajen ta dan haka shi tsaf yake ta ɗauki tsintsiya ta fara share tsakar gidan sai ta gaya ta ko tsinke ba ba ƙasa sannan ta janyo ruwa a rijiya ta cika bokiti ta shiga wanka ta ɓata lokaci sosai tana darje jikinta lokacin da ta fito iska na kaɗawa sosai kwantaccen hadari ne ta so. ta sauri ta shiga ɗakin da gudu kada kura ta baɗe ta kasim yana kwance akan tabarma yana duba wani littafi ta shiga ta janyo kayan kwalliyarta tana shafa kasim ya miƙe zaune ya saka hannayensa jikin kafafuwansa ya ƙura safiya ido fatar ta yi haske ta yi mulmul da ita gaskiya abin da mamaki sai dai ko akwai abin da ya canza safiyar tasa cikin sauri haka tana sana cewa ita kasim yake kallo amma ba ta yadda ta haɗa ido da shi ba gudun kare saukan mata da jin nauyinsa ita kam ta yi shirin faranta masa rai sosai ta ji kunyar yadda ya dawo ya same ta ta ci gaba da shawa fatar ta mai mai kanshi ta ɗauko fankeki ta shafa ta ɗauko kwalli ta shafa ta ɗauko gazal, kasim ya ce ya isa ka kada ki ɓata fuskarki da baki kin ga gashin ki baki ne wulak mai sheki ba sai kin ƙara masa baki ba ta ajiye gazal ɗin ta ɗauko jambaki ta shafa a leɓanta kasim ya matso sosai ya madubin hannunta ya ajiye a gefe ya ɗauki wani kyalle da take shafa hoda ya bari na gyara miki jan baki. a shagwaba safiya ta ce a'a ni ka banna na gyara abina kasim ya murmushi to shikenan na barki amma kin yadda na nuna miki yadda zaki ta ɗaga kai ya dinga nuna mata inda jan bakin ya barbazo gefen leɓanta ta goge ta ɗauko jagira za ta yi ɗishi-ɗishin baki ya rike hannunta za ki ɓata kwalle ki safiya ta ce ni dai ka bani dan Allah in ban da kai kasin wai ma ina ruwan namiji da kwallon mata ne ya ce ina son na bambanta ki da kwalle yan garin nan da ƙyar da ta yi ɗigo ɗaya a gefen haɓarta da kwaso mata kayan da ya bayar aka ɗinko mata daga birni ta so ma ƙoƙarin sawa da ƙyarigar ta shiga daga ƙirji ta kama ta sosai safiya ta yi kyau fiye da zatansa sai dai ya yi mamakin yadda rigar ta kama ta sosai ya ce safiya me kike ci haka kin canja da yawa dubi yadda kike kiba sosai zo ki gaya mu me yake faruwa menene wannan sirri safiya ta saurin rufe fuskar ta saboda nauyin kalamansa safiya kada ki boye mu faɗa mu menene yake faruwa ta sanya hannunta ta sunkuyar da kanta ita kanta tana cikin damuwa kuma ta rasa wanda ya kamata ta gayawa tunda Kasim ya gargaɗe ta ya ta riƙe sirrin ta ce ma ni ma ban san abin da ya same ni haka na ga ina kumba Kasim ya ce to jikinki yana ciwo ne ta girgiza kai dama a gida kina al'ada ne ta ce eh ina yi sau hudu ne a gida na zo nan kasim ya ce a nan fa tafiya ta ce tun ranar kamuna da ne wankan tsarki ban kuma yi ba kasim ya murmushi a jikin kifa babu inda yake miki ciwo ta ce ba inda yake miki ciwo ya ce abinci fa kina iya ci ta dariya sosai ma har na fi dacin abinci har ɗumaman tuwo nake ko ban dumama ba ma ci nake idan na tashi daga bacci da yunwa nake tashi haka nake ci shi yasa kullum sai na aika wa innani ta kawo min to na fi jin daɗin nata kasim ya dariya ki ce har innani kuke cin yoto safiya ta ce ni da wa muke ci ni fa kaɗai nake cin abina gan baya sun tsantu mamaki na ma suke yi idan sun ga na sa kwanan to a gaban na ci in kaga sun cito to yunwa ce ta kama su kasim ya ta dare tunda ya san har lokacin safiya bata gane abin da yake nufi ba ta bi shi da kallo yana dariya ta ce kai kuma sai ka sa mutum a gaba kai ta dariya ni fa ba na son haka me abin dariya kuma ta murguda baki kasim ya sauri ya rufe bakinsa da hannu ya ce a yi haƙuri tunda ba a son na yi dariya a mai da safiya ta murmushi to gaya mun me kake wa dariya a jikina ya nuna cikinta da ɗan yatsansa ita ma ta dubi ciki me a cikin nawa da ya baka dariya kasim ya ce ɗana ne a ciki wanda kika kasa ganewa da shi har sai da na gano shi shine abin da yake ban dariya kawai safiya ta bi shi da wani irin kallo na rashin fahimta abin da yake faɗa sannan ta miƙe tsaye sosai ta ɗaga rigarta shafaffen cikinta ya bayyana ta ce duba ka gani ina ciki yake ana ya kalli cikin nata kawai yana murmushi ta saki riga ta ce ba da komai a ina ma zan yi ciki kai kamata ma a dariya sau ɗaya kawai ka shigo min sai kuma ne ciki ta kwashe da dariya lalle ma san. ya dare daga gaske safiya ba ta yadda ba sai ya kyale ta ya bata ta ne masu dare shi kuma ya shiga tattalinta da nuna mata zallar kaunarsa har ta saki jikinta da shi sosai ko da yaushe bangaren su a kulle yake kasim na koyar da ita abubuwan da yake so har karatun boko da rubutu yake koyar da ita idan kaga kasim ya fita to masallaci gashi wannan ya janyo yawaita tsegumi a cikin gidan tun kafin kasim ya dawo suka kula da jikin safiya suka sa ido suna jiran kasum din ya gani da idansa ya ɗauki matakai yi, domin sun san ba cikinsa ba tunda suna ganin bai kusanci tafiya ba amma sai suka ji su sai ma wani garka mai kofar suke yi kawai yana wani a gida tare da ita wata rana kasan da safiya suna idar da alwala safiya ta ɗauko masa sa ta rako shi har bakin kofa ta mika masa ta ce masa a da lafiya ta rufe kofar duk abin da suke a kan idan su sade da lantana suke wannan abubuwa. kasim yana fita waje suka sa taɓarya a tarmi sade ta ce ke ni fa ina ganin wannan wawan bai kula da jikin yarinyar nan ba lantana ta ce haka ne ba kin san ko da matan kasim ba wani wayan kirki ne da shi ba bai fiye sa ido akan abubuwa ba amma banni da shi yanzu zan gaya masa a yi ta ta kare buga ƙarshen rashin kunyarta da fitsara yarinya ta iya karuwanci har wani rako shi take kamar za ta cinye shi nan gaba ma masallacin hana shi zuwa za ta yi fitinanniya kawai sha sadiya ya tarke haɓa a ah, muna ganin karuwanci a gidan nan banni da ita ni zan tona asirinta in ji lantana kasim ya dawo daga masallaci zai shiga ɓangarensa lantana ce kiransa ya bi ta ɗakinta ya durkusa ta ce dama wani abu muka gani a gidan nan na san kai yaro ne ba lalle ne ka gane wasu abubuwan ba baka fi wata biyu ba da tafiya muka ga bullowar ciki a jikin safiya duk ɓoye-ɓoyen da ta take sai da muka gani ko tsakar gidan nan ba ta son fito saboda rashin gaskiya ta san ta shigo da ciki gidan nan kasin ya saurin cewa a inna ba da shi ta shigo ba lantana ta ce kaji sakaran banza to ya aka yi ta samu ciki bayan kwanan ka daya a garin nan ranar buɗe kai kuma a ɗakin habibu ka kwana babu wata alamar da ta nuna ka kwana da safiya ko kuma kana nufin a kwana ashirin ɗin nan da ka dawo har cikin ya shiga ya bayyana kansa na gaya maka tun bayan tafiyarka muka gani tana da shiga ciki zai yi magana lantana ta ce tashi ni ka bani wuri sha sha kawai bari mala ya shigo gida in kuma a kwaroro kai mata sai ka faɗa masa ta yi fice wata cikin fusata kasuburansa ya ɓaci sosai ya koma ɓangarensa ya tarar da safiya a kwance bacci ya so ma ɗaukarta sai so mu jin tausayinta komai aka ce wa safiya shi ne jirgin mata tunda shi ya takura ta kuma ya hana ta bayyana abin da ke tsakaninsu gashi ana neman sheganta musu ciki kai Allah ka raba mu da jahilci da talauci ya faɗa sarari murya babansa ya je yana kiransa ya miƙe da sauri ya fita ya tarar da shi a zaune a katon suran gidan yana zaune a kan sa inda ya saba zama kasan ya durƙusa a gaban sa malam isyaku ya ce zama za ka sosai wata magana na jorin nan tana mara daɗin ji wai matakka da ciki ta shigo gidan nan kasim ya goge gumin da yake to masa saman goshinsa ya ce da babansa ni ma yanzu nan da na dawo daga masallaci ta take gaya da sun kai da kansa yana dan zane a kan ƙasa ta ni dai abin da na sani safiya bata shigo da ciki gidan nan ba cikin anan ta same shi domin ya shiru yana jin nauyin kalaman da yake shirin faɗa malam isiyaku ya ce magana za ka yi sosai domin a samu hanyar da za a warware matsalar cikin sauƙi ni kaina na yi mamaki domin yarinyar nan a gaban mu ta taso ko sa haulatu da na haifa ta fi su nutsuwa da kamun kai shi yasa da na ji magana auren ku na yi farin ciki kwarai da gaske kasim ya samu karfin gwiwa ya gyara zama sun kuyar da kansa kasa ya ce ta ranar buɗe kai na shiga ɗakinta kuma ni na roƙe ta da kada ta yi wani motsin da zai janyo hankalin jama'a gidan nan bangaren namu domin ni ba na son abubuwan al'adar da ake yi tunda komai sirri ne tsakanin mata da miji bai kamata a dinga yayata ba kuma ni ma za a ga kamar na yi rashin kunya tun daga ranar buɗe kai na je wurinta shi ya samu karfe komai kuma tun wancan lokacin ne ta samu ciki ita kanta da na gaya mata tana da ciki ba ta yadda ba har yanzu ma ba ta san tana da shi malam isa ko ce ta ka je ka ci gaba da kula da matarka Allah ya muku albarka amin baba, ji kasu. zuciyarsa ta fas sannan tana suna zaune a tsakar gida suna jiran hukuncin da malam ishaku zai yanke wa safiya suna ganin kasim ya shiga sa sai suka dinga leƙe ta katanga dama haka suke yi ba ga su yaran gidan ba ba ga iyayen ba da zarar kasim ya shiga bangarensa sun dinga leƙe kenan balle yau da suke sa ran alakaɗa safiya shegen duka a yi waje da ita su kuma su mata a har kofa gidan iyayenta a ne mata waƙar ta cikin shege har ya shigo tana ta baccinta ta zauna kusa da kafarta ya kama yan yatsun kafarta ta yana ja a hankali ta buɗe ta tana kallonsa yace yace a tashi daga bacci haka la'asar ta yi ta koma za ta kwanta ya ce allah tashi zaki tun da yamma ta yi ko so kike ki tashi da ciwon ka, da zamu matashin daga kanta yana dariya ta bi shi da gudu suka shiga cikin daki lantana ta dubi sani ce me zan gani haka ko wannan din bai masa magana ba ki duba ma wani sakarci da suke yi babu ma abin da ya dame su atika da ke zaune tana kallon su suna leƙe tana bakace take ku dai wahala ba ta ishe ku ba ku zauna kuna leƙen 'ya'yan cikin ku ba ko kunya kuna cikin abin da bai shafe ku ba saboda Allah nan tana ta ce eh ce dai bai shafe ki ba tunda ko dan tsuntsu baki haiba ba balle ai miki gori ba atika ta ce ai hakuri abin bai kai na gurin haihuwa ba nufi ne na Allah kuma ba ku kuka ba kanku ba Allah ne ya ba ku ni ma da bai bani ba ba wani abu ne masa bai hana ni kuma ba na fitar dare da samun rahamarsa ta haɗa tsabar da take baka cewa za ta ba wurin sade ta ce uwa tsari ai mu ma ba mu hana ki haihuwa ba sha sha sha bata tanka musu ba ta shiga ɗakinta da daddare malam Ishaku ya shigo gidan yana cin abinci lantana ta ce malam ya magana yarinyar nan ne safiya bai tanka mata ba har sai da ya gama cin abincinsa ya kira su gaba ɗaya ce na yi magana da kasin da kansa ya tabbatar man da cewa shi ne ya so masanin safiya ya mace kuma daren da aka yi aka ya shiga ɗakinta saboda irin rashin hankalin nan naku ya sirrinta komai da matarsa ranar rabo ya shiga saboda haka duk wacce ta sake shiginta wa kasin ɗa a bakin aurenta magana malam ta kaɗa su sosai musamman sade da lantana atika kuwa ce ta yi malam ayi hakuri idan ma da tunani mutum da matarsa ba sai an shiga tsakaninsu ba idan da matsala shi da kansa zai magana Allah ya sauke ta lafiya amin atka jibal isyaku lantana ku sai ta hau share hawaye tana cewa ai da ma tun kasin yana dan karami ake nuna masa iyakacinta a kansa tunda ba ita ta haife shi sadai ku cewa ta yi to malam daga gyara kayan ka sai zama sauke ba to ko kwarto safiya za ta shigo da shi gidan nan ba za ka ji a bakin mu sala isa ya ce da ya fi miki sauki domin abin da bai shafe ka ba ma daɗin kallo gare shi dole ta sa suka daina zancen cikin safiya amma cikin zuciyarsu sade da lantana kowace take take da safiya ita kaɗai ta tsone musu ne wata biyu cikin safiya ya turo riga sosai tana zaune ta rafka tagumi ba abin da ke ta illa kumburin da cikinta ta ga yanayi musamman idan ta ci abinci ga wani irin motsi da ke firgita ta Hassan ya dawo daga cikin kasuwa ya ga Safiya a zaune ta haɗa tafi ya janye hannunta gefen fuskarta safe safe menene wa ya taba miki makon ce magana sai idan ta yi ciko da kwalla subhanallah safiya me ya faru ko ba ki da lafiya di ya rude ya diriri ce da kyar ta iya warware masa matsalar da ke damunta yace maga cikin ta ɗaga rigar tana cewa har kanwa fa nake sha amma kamar da girma yake yace safiya ki daina shan kanwa ba kumburi ba ne ciki ne da nake faɗa miki tun lokacin da na dawo in yarda kika yi shi yasa na kyale ki kawai ta kama kuka sosai tana faɗin ita ya za a yi a ce tana da ciki bayan so ɗaya ne kawai kuma bata san wani ba sai shi da zauna sosai yana rara shi haba safiya ai lokaci ɗaya Allah na iya yin ikonsa rabban ne ya danne tausayin ki, sai da na fitar da rabban da yake jikina kada ki damu da kiran shawo kanta ta shiru ya lallabe ta da soyayyar ta manta da komai suka shiga tattalin abin da yake cikin ranar da safiya ta cika wata shida da kwana ashirin a gidan da safe ta dinga jin mara tana ciwo da kwankwasanta ta dinga zuba wa kasim Shagaba, shi ko ya ta na damu kwarai sai sanne yake mata ya ɗauki allo ya rubuta bismillah ya cika allon tsab ya wanke ya bata ta sha ba jima ba bacci ya ɗauke ta ta yi bacci sosai ta farka ciwon ya mata sauki sai dai yana ɗan murɗa mata lantana ta leƙa ta katanga ta ce safiya lafiya dai yau ba mu ji motsin ki ba kasum ya ce ciwon ciki ne ke damunta shi ya sa bata zo ta zai da ku ba ayya allah sauwake yanzu lantana ta koma ɗakinta ta sauke kwallata tana dariya lallai komai da ranarsa ashe maganin nan za ka yi min rana ta ɗauko wani ƙullin garin magani zan yi maganin sai na zubar da ciki in ga ta so. tun ba ya hudan ba ma malam ya fara faɗa mutane magana a kansa kamar a kansa zai so madika ta jika maganin a kofi ta nufi bangaren su safiya ta kwankwasa ƙofa kasu mai safiya na zaune lantana ta mika mata maza shanye wannan maganin maganin zaki ne shi ne ke wahalar da mai ciki da ciwon mara yana nan na jiƙa miki da yawa kullum ki dinga sha safiya ta karɓi maganin ta shanye lantana ta karɓi kofin tana yi mata sannu ta koma ɗakinta ta jika wasu sauyi daban maganin zaki safiya maimakon sauki ya ci gaba sai ciwo ya daɗa gaba ta dinga daurewa don ta ga yadda kasim ke damuwa ko ya ta jimce fuska idan ta haka sai ce ya cikin ne sai ta ce masa a bacci za ta yi ta shiga ɗaki ta kwanta shi kuma yana aikin share gidan har yamma safiya na fama har dare tsakar dare juriyarta ta ƙare ta dinga jin kamar za ta mutu ta tashi kasin daga bacci ta ce wayo Allah kasim ka taimake ni mutuwa zan yi a firgice kasim ya tashi ganin halin da safiya take ciki yasa ya fita waje da sauri ya kwankwas kofar lantana ta fito ita ma da sauri ya dai kasim ta ce jikin safiya ne ya tsanani ta ce mu je na ganta tana yin sallama ta shiga ta dafa safiya sannan yarna bari za ta yi an ba mu wuri na gani ta ce kasim ya fita sai dai yana tsaye a bakin taga kwalla ta cika masa ido yanzu yanda ya ci burin ganin abin da yake cikin safiya barinsa za ta yi lantana ta ce wa safiya miƙe mu gani safiya ta haɗa gumin azaba ta ce ba zan iya miƙewa ba lantana ta ce kina zubar da jini ne safiya ta buɗe baki da niyyar ba lantana amsa sai wani yankuri ya hana ta sai ga ya ta faɗo da mabiyarta guda gaba ɗayansu yar mitsi ya tana wani irin kuka a hankali can ƙasan makoshi lantana ta ce ashe haihuwa ce ta fita da sauri kasim na cewa ya aka yi wata ba shi amsa ba ya leƙa ta tagar ya hango ɗaya yarinya yar mai tsitsiya a kwance safiya ta tagumi tana kallon yar kasim ya ɗaga hannu ya wa allah godiya lantana ta shiga ta yanke cibi ta naɗi ɗan na azani sade kuma ta ɗora ruwan wanka kafin wayewar gari sade da lantana sun gyara mai jego da yarta sun gyara ɗakin mai jego kwanaki biyu da haihuwa labarin haihuwar safiya cika garin cikin kwanaki biyu safiya ta sha mamaki mutanen garin kalilan ne basu zo ba kowa burin sai dauki yar da an dauke ta sai kaji ana cewa ta ku ga ta nan tubarkalla babba da ita katuwa ta safiya jin su kawai take ita tunda take ganin jariri bata taba ganin mai kankanta ta ba wata asabar mai kalwa da ta shigo ta ce a ah, ikon Allah kin ga biki wata shida har an samu karuwa bayan fita a saban mai kalwa safiya ta yi tagumi tana kirga kwanakinta a tabbas a saban mai kalwa ba yi karya ba watannin ta shida da kwana ashirin da uku yau to dama ana haihuwa wata shida ne kai ba ta taba ji ba ita kuma ta san ba ta taba sanin wani ɗa namiji ba tana cikin wannan tunani kawai sai ta ji yayar kasim da ta zo daga gidanta barka hafsatuwa ta ce maza ki fita bakar munafuka ki nemi uban yarki Allah ya isa bata mana suna da kika yi takardar sakin ki ta riga ki zuwa gidanku da ko shege yarki ki fito ki bamu kasim ya ce kar ki kara sheganta min a hafsatuwa an yi muku yadda kuke so tunda kun tursasa ni na su ki sabi amma ya daita wace kuma ba shegiya bace ba su saurari kasim ba haka suka tasa safiya a gaba da jaririyarta ta hannu har kofar gidansu ta wuce za ta shiga gidan malam mu ya ce ke me zaki shiga min da wannan yar sai ki je ki nemi uban yar ki kai masa can amma ba za ki zauna mun a gida ba da yar shege kukan safiya yau ta kasa ma magana duk jikin ta rawa yake malam mu ya ce za ki fito ko sai na dauko baranda bitu safiya ta ce Allah baba ba shege ne ba baban na ya juya da sauri ya dauko baranda ya yau kanta sannan ta fita an tsaye gumi na tsetse a kofar gidajensu safiya na tafi tana kuka da jaririyarta hannu har ta yi nisa da inda jama'a suke ta ji ana kiranta ta juya bayan ta sai ta hango mahaifiyarta ne tana ta sauri da tare da ita safiya ta rushe da kuka Inna ne ta karbi tsar daga hannun safiya ta buke ta tana kallanta safiya ta ce na rantse da girman Allah innani ban taba yin lalata da wani wannan yar kasance kuma shi ma da kansa ya gaya musu innani ta share kwalla ta ce kada ki damu safiya to zarta da cin zarafi kawai ake neman mu da shi amma duk wanda ya kalli yarinyar nan ya san ba ta ci kama bakwai ni ba numfashi ne kawai Allah ya nufa za ta kuma ni ma ina da tabbas a kanki tun san da kika fara al'ada ido na kanki ina kirga kwanakin ki ko bara kafin bikin bikinki ne kika tsarki kuma ranar da kasan zai tafi ya zo gidan mu shi da abokin sa ce shi baya san abubuwan al'adar nan da ake shi yasa za mu ga ba wasu abubuwan da ake ba amma ya gode da irin tarbiyyar da muka yi kin ga anan ya nuna shi ne sai ki mace saboda haka kada ki sawa kanki damuwa shi ma malam din a hankali zai gane gaskiya ke dai ki kula da yarki sosai kin ga ba ta da kwari kada ki dinga jagwalwala ta ki dinga rufe ta sosai ki je can kwasan wani idan kin je ki ce a nuna miki gidan tabinni kanwan mahaifiyata ce ki gaya mata duk abin da yake tafa da ki na san za ta karɓe ki ta rike ki amana ga wannan kuɗin ki rike ki. ki kula fa da ɗan nan sosai na ce Allah ya baki safiya ta kusa a ƙasa na gode ina ne kada ki damu safiya ni ma idan komai ya lafa zan zo ta bata wata leda kayan sa wata leda na jarirai ta ce kayan yaran in je yar ƙwaki na gode ina ne ki ce mata na gode sosai ina ne ta sake nan na yarinyar nan cikin zanen sannan ta ce safiya ta juya bayanta ta ɗora mata ita a baya ta ɗaure ta tsam ta rufe wani zana sannan safiyar ta lulluɓi innani ta juya da sauri zuciyar ta na zoge ta kasa jurewa hawaye hawaye kusa ka dinga zuba da idanunta lalle ita na cikin jarrabawa rayuwa safiya na tafi cikin daji tana shara hawaye kusan gami wani ƙauye ne ta zararsa da nisa amma dole a yi tafiyar ƙasa da azahar safiya ta iso ƙauyen ta sha wahalar tambaya ba sai ga ta a gidan ta binne, ta sallama ta binne ta fito daga ɗakinta, ta tsaya sosai tana kallon safiya sannan ta ce wa nake gani kamar amarya safiya ni ce inna safiya ta faɗa da burushi lale maraba da ke shigo mana safiya gidan ta binne gida ne mai girma ɗaki ɗaya ne a ciki sai ban ɗaki sai rumfar da dabbobin ta suke ta ɗauko tabarma ta shimfiɗa safiya ta ɗebo mata ruwa da abinci ruwan safiya ta ke sha abincin kasa ci ta ta binne ta dube ta lafiya dai sakiya ni ba hankali na tashi wata shi shida kenan fa da yin bikin naki har kin zo mu fita walla ta tara idan safiya zuciyarta ta dinga bugawa da sauri da sauri ta dinga shakkun gayawa ta binne kada ita ma ta koro ta ta ta dinga lallashin ta har ta shiru ba ta yi magana ba sai ta kwance goyanta ta dora akan cinya ta binne ta ce iko sai Allah ta bude jaririya ta ganta yar karama ta sauri ta miƙe ta rufe ta ai wannan bakwai ne ce watanni ba su kai ba ta sake kudin da ne ta azani haihuwa kika yi safiya ta binne ta sake tambaya jin safiya ta yi shiru ita kam ta rasa mata inda za ta fara ita kanta ta kasa gane wannan al'amu wannan abu ya girma kwakwalwarta ta binne ta zauna a gefenta safiya komai kika ga ya samu bawa kaddara ubangiji Shi ne ke shirya bawa yadda rayuwarsa za ta kasance tun daga ranar haihuwarsa har zuwa ranar mutuwarsa kuma babu wani bawa da ya isa ya guje wa kaddara da ubangiji ya shirya kansa sai dai bawa ya kasance cikin addu'ar neman dacewa da rahama ubangiji ki yi tawakkali safiya ki faɗa min me ya faru da ke maganganun tabin sun karfafa mata gwiwa a yanzu kuma ta san tabin za ta fahimce ta tunda ita ta san kaddara ubangiji Allah ya yaye mata karfin jahilci cikin sassanyan murya ta kwashe diyan da abubuwan suka fara a kanta ta faɗa ta ta binne ta sake rungume jarire tana kallon fuskar yarinya Allah sarki ne ki kuma baiwa Allah haka kika zo eh, cikin mutanen da jahilci yi wa kanta shi yasa suka kasa fahimta abu mai sauki dinkin kwalaba ai eh, ana yin haka maganar da aka yi akan ba a haihuwar dan wata shida ba a ce har da wanda ya zarce wata shida ba in har ya zarce wata shida ana haihuwar yaro kuma ya rayu idan Allah ya so ba su duba kankantar yarinya ba ma saboda idanuwansu sun rufe da son kullu shari safiya ta ce har cewa suke yarinya katuwa ta barkalla da ita ni ku saboda kankantar ta da nake gani har tsoron ta nake wani lokacin ta binne ta dariya yaro yaro ne me abin tsoro a nan abin da ya fito daga cikinka ga ta nan dai kwanza ita har ka ji sa jariri ta dan motsa ta birni ta ce ba ta nono ta miƙa safiya ita ta ɗaga riga za ta ba ta nono ko kaɗan yarinyan nan ba ta kama nonon da aka dungura mata ta birni ta ce tana kama kuwa safiya ta ce ai ba ta kamawa ba ta taɓa shan nono ba kenan safiya ta ɗaga ka, ai ba ta ko alama kamawa ta ta fata ta wanke cokali ta karɓi jaririn ta fitar masu nuna a cokali ta birnin na dora jaririn har sai da suka ga ta yi bacci sannan suka kyale ta ta na cewa dama yunwa ce take damunta kwana biyu ba abinci ai ba ce girman da za ta kama nono ba ta miƙa safiya ta ta ce rungume ta sosai ta dinga jin ɗumin jikin ki sai da ta ga safiya ta yi kamar yadda ta faɗa sannan ta fita ta ɗora katon tukunya ta sa aka tsinko mata ganyen ruhu ta ɗora ruwa ya tafasa ta yi wa safiya wankan jewu kafin ta fito ta cika kasko da garwashi ɗakin ya ɗumi ta dinga gasawa yarinya cibiya ta ce ita ba za a yi mata wanka ba sai ta narka man kaɗanya ta goge mata jiki da tana gasawa jaririyar nan cibi take ba safiya labarin 'yarta ta biyu hawa yar fulani bakwai ni ta haife ta da yake a birni ne can inda ta aure fage a asibitin birni aka sa yarinya a kwalaba wai kwalabar ɗumi ne da ita su da kansu likitocin suke koyar da su yadda za su ba wa yar nono a nan ta ga yadda ake wa bakwaini ta ce ko yar fulani ta fi wannan 'yar girma haka ma yan mage sufiya ta ji daɗin zama da ta yadda take ta kwantar mata da hankali ta ba ta labaran da suka kama da abin da ya same ta makota suka yi ta shigowa ta binne ta ce jikar ta ce auren ce mutu ta tafi wurinta ta haifi bakwai ne ba ta barin kowa ya ɗauke ta sai dai a ganta tana kwance kowa faɗa yake kai tubarkalla ɗan ƙarama kamar ba ta kai bakwai ɗin ba washe gari da safe safiya tana zaune gaban wuta tana jin tana cin ta birnin na gasawa jaririya cibi mai waina kawar ta birni na share tsakar gidan suka dinga jin sallama suru mai waina ta leƙa safiya na jin muryar yayin ta zakari na cewa ko nan ne gidan ta birni mai waina ta ce nan ne shigo mana ɗan samari mai waina ta shigo da sauri ta binne kin yi baki ina jin daga gezawa ta binne ta ce shimfiɗa musu tabarma ta shimfiɗa tabarma a tsakar ɗaki ta binne ta miƙe ta leƙa ta ce ku shigo mana samari sannan ku da zuwa marabanku sannan ku lale zakari ne su mu shigo kasim ya biyo bayansa kaɗan ya rage loma da safiya ta kai bakinta ta tsibuce ta faɗa kwanan tuwa zuciya ta dinga bugawa da sauri da sauri fargaba ta mamaye ta ta kasa cewa komai tana jin su suna gaisawa da tamanni zakari ya ce dama ina ne ce ta ce na biyu sahu ko ta iso ashe ko ta iso tabinnin ta ce Allah ya kawo ta lafiya ashe kuma haka lamarin ya kasance zakari ya ce ni ma sai da na dawo da yamma daga gona ina ne take gaya dan dare yayi ne da tun ajiyan zan biyo sahun tabinnin ta ce haka ne jahilci ne kawai yasa suka kasa fahimtar lamarin amma ana yin ko da girman yarinyar suka kalla ma sun san watannin ta ai kai ba sai a lokacin kasan ya dogo kai ya ci wannan gaskiya ne su har da matsana da suka yi banda haka juma ma yar malanta ta mu haka ta haifi amma babu wanda ya ci wani zakar ya dubi safiya da ta sunkuyan da sai ko ba ki da ni ba ai kya da kasan ya dubi ta binne kasan ya sake sunkuyan da kai ta ta ce sannan ka jaro addu'a za mu dinga yi Allah ya sa a gane gaskiya ita kuma Allah ya raya ta da ba uwar lafiya amin su amin